conhece desde menorzão. E eu gosto dela, meu quatro irmãos. Cê, tá ligado no esquema louco. E vários pedidos que nós dava doido. Cê tá ligado no que eu vou falar. Mas ela cresceu e somente mudar. Só quer saber dos maloqueiros e pá. Então vagabunda, bunda, pode começar. que eu vou te dizer. Senta, senta pros maloca que vai te enlouquecer. Então, novinha, repare no que eu vou te dizer. Senta, senta pros maloca que vai te enlouquecer. Então, novinha, repare no que eu vou te dizer. Senta, senta pros maloca que vai te enlouquecer. Então, novinha, repare no que eu vou te dizer. Senta, senta pros maloca que vai te enlouquecer. é DJ W, porra. Ela me conhece desde menorzão. E eu gosto dela, meu quatro irmão. Cê, cê tá ligado no esquema louco. E vários pedidos que nós dava doido. Cê tá ligado no que eu vou falar e somente mudar. Só quer saber dos maloqueiros e pá. Então joga a bunda, pode começar. Então novinha, repare no que eu vou te dizer. Senta, senta pros maloca que vai te enlouquecer. Então novinha, repare no que eu vou te dizer. Senta, senta pros maloca que vai te enlouquecer. Então, te dizer. Senta, tá, senta tá pros maloca que vai te enlouquecer. Tô novinha, repare no que eu vou te dizer. Senta, tá, senta pros maloca que vai te enlouquecer. DJ, DJ, dá.